La concerto de virinoi estis virina gruppo de profesiae cantistoi cae instrumentistoi de la cortego de Ferrara en Italio, quiu disvolvigis ie la fino de la dexesa arcento. La ensemblo estis fondita en 1580 de la duco Alfonso la Dua de este, granda sponsoro cae protectanto de artoi cae scienzoi. Tiu grupo atingis grandegan famon pro sia arta nivelo cae pro sia tecnica virtuosezzo. Gi restis activa cis la cortego dissolvigis en 1598, ciam la duco forpassis sen heredanto en la cortego de Ferrara, musicemai virinoi inspiris componiston Lusazzo Lusacci cae captis la atenton de la duco. La corte ganinoi, quiu causis la creadon de la concerto de virinoi, estis presentantae regulan serion de chambrai concertoi cadre de la tiel nomata secreta musico. Tio estas privata cae exclusiva rencontillo de la duco de Ferrara cae liai amicoi. Origine, la grupo consistis el talentai sed amatora membro membroi de la cortego, la fratino y Lucrezia cae Isabella Bendidio, Leonora San Vitale, cae Vittoria Bentivoglio. Dum la unua iaro i partoprenis anca u viro por la vasa vocio, sed poste li estis exigita. Citiu amatora ensemblo estis activa dun la 1570 iaroi, cae gia membraro stabiligis en 1577. Nur poste, professiulinoi anstatauis citium originalam cantistinoin. La gruppo voluis al esclusive virina triopo de professiae musicistinoi, qui es ensemblo, prenis la nomon concerto de virinoi. La unua registrita presentado de tiae professiae signorinoi estis la dudecan de novembro de 1580. La plei el starai membroi de la nova ensemblo estis Laura Peverara, Livia Darco cae Anna Guarini. La nova ensemblo ludis madrigaloin cae diversain aliaen pezoin componitain de cortegai musicistoi. Ili anca ludis instrumentoin, liuton, harpon, cae ad violonon. Sed concentri sian energion por disvolvi vocar virtuosetson. Ili baldau famigis, cae estis conatai tra la tuta Italio, ciel la signorinoi de Ferrara. Ocase la duco voyagis presentante ilin tra aliai italiai cortegoi, cio donis a li famon cae prestigion. Unue, tioi virinoi estis registritai en la iugiai registroi ciel honor damoi de la ducino. Sed poste, ili aperis ciel virinai musicistoi, cio indicas iliam profesiigon. Sen dube, la concerto de virinoi revoluciis la profesian rolon de virinoi en la musico. Ili estis dungitai kiel cantistoi, ricevis salairoin, cae alien avantagion, kiel dotoin kai apartamentoin en la duca palazzo. Tiui virinoi devis ludi Cis ses horo in tage, cantante sian propran repertuaron, au legante libroin, au parto prenante en balletoi ciel cantistinoi cae dancistinoi. Uno al la cefai caracterizagioi de la cant stilo de citiu tre admirita ensemblo, estit giarricha ornamado a concerto de la signorino de Ferrara, consistis en la interpreto de tiamai madrigaloi adaptitai al virinai vocioi qui el soloi, duetoi, cae triopoi, acompanatai de instrumentoi qui uliudis la malanta in vocioin. La plei granda musica novigo de la concerto de virinoi estis la multo obligo de la pli alta i vochoi ornamitai el unu vocho cantante diminuoin super instrumenta a compano gi tu au tri vochoi cantante varia in diminuoin samtempe. citio conducis al evoluo el la madrigalo en qui regas l'equilibro de vochoi al spezzo de canto en quiu la cefa vocio estas accompagnata de plura instrumentoi au vocioi. Tio clare conducis al accompana melodio caracteriza por la baroco. Tio estas la nova stilo. La musica rondo de Ferrara en tiu iaroi estis probable la plei moderna cae pionira in Italio. Giacomo Vincenti, uno la plei prestigiai music eldonistoi de tiu tempo, prescrivis citiu in virinoi kiel virtuosain iunulinoin. Tia estis la generala opinio de la tiamai cortegai musicai rondoi. Ec tia modelo de virinai ensembloi comensis disvastigi, principi a la prestigiai cortegoi de Gonzaga en Mantuo cae a la cortegoi de Medici cae Orsini en Florenzu, ancau tra Europo, cae restis el stara dum prescau trindec iaroi. La concerto de virinoi atingis grandam prestigion interne cae estere de Ferrara, inspirante componistoin verki pezzoin tre ornamitain por unu, du au tri sopranai partoi. Inclusive de Carlo Gesualdo, Luca Marenzio ca Claudio Monteverdi, inter aliei, estis componistoi qui verkis musicon inspiritan de la concerto delle donne au specife por ili. Tiei vercoi estis caracterizitai per alta tessitura, virtuosa cae flora stilo cae vasta gamo. La tria libro de madrigaloi de Ludovico Agostini estis eble la unua el donaggio tutte dedicita alla nova canta maniero. La canzonete a tre voci de Monteverdi probabile estis influita de la signorinoi de Ferrara